Chunka iskainioh kah capítulo. Samana punchaupi imam KUMANTA Jesús mi samana punchaupi richkarja tarpusha chakrapa okunta. Disipulun kunanyatagmi yarhara chikuspa, trigupa ESPIGAN rachuita mikorhako. mikorjako. kunanyatagmi chaita cuspanco Jesús tanerjako. Disipuloykikunaqa rurachkanku samanapunchawpi leypa harkakusqan ruraykunatam. Nispa. Chaymi payñataq nerja. Manachum lerqankichik, puriq masinkunapiwan yarhaimanta kaspa, Davidpa imam rurasqanta. Davidmi Diospa wasinman yaykuruspa, sacerdotikunallapa mikunan Diospa tantankunata mikururqa. Mikuykachirqataqmi puriq masinkunamampas. Moisés pa helgas hampeja, manachum leer hankichik. Sacerdotikunam templupi samana punchau pillam kaspa, mana samar hakucho. Ichaha chaywanga, manam huchalikur hakucho. Nyoham nikichik. Kaipeja kachkan, templuman tapas aswan respitan arahmi. Biblia mning. Animal kuna wanyo chipuanay kichikman tapas, aswan hamunani kuya payakuh kanay kichiktam. Nispa. Kayta kichikha, manam kulpawaqchikchu mana manta Dios manta munai munaychakunim samana pipas pipas. makio grunata, Jesús allin manta. Jesús chaymanta pasaspanñataqmi yaykururqa, Chaitim wasiman. Chaypim maquio chakisha makio gruna, Jesús ta tapas imallamantapas Dios Dios permitincho permitinchu Punchaupi un yachita nispa. Chaymi Jesús ñataq nerja. uchcuman Samana uchkuman punchaupi wichikuptinga mana hurquwaqchikchu? Runakunaha ancha valorniyuqmi tapas. leja leija permitinmi Samana punchawpi allin ruraytaja. Chaymantam chay runata nerja. Haywari makikita, nispa. Haywari koptillanmi makin sanuyarurja huknin makin hina. Chaymi farisio kuna lluqsiruspanku, tantianakururjaku Jesus tawañurachinankupa. Jesus ha Dios pa servignin kashanmanta. Jesus ñatagmi chayta yachakuruspan, Pasakurha chaymanta. Achkallaña runakuna hatiptinmi sanuyachirja lliw unhujkunata. Paikunatam nerja. Aman pimampas willakunkichikchu pim kasjaitaja. Nispa. Chaynataja nerja manta willakuk Isaíaspa nishan cumplikunanpajmi. Paiwanmi Dios kainata nechirja. Paimi servijni. Paitam ñujaja akliakurjani. Paitam kuyani payraykum kusisqa kachkani. Espirituywanmi paytaqa huntaykusaq. Nasyonkunamanmi allin arreglomanta willachisaq. Manam peleanqachu, manam haparinqachu, manam pipas kallikunapi hayakusqantapas uyarinqachu. Allin arreglota ruraspa kamam. mana pakinqachu hiwisqa sujuslatapas, manam wañuchinqachu tumpalla rupaq michirutapas paipi confiacuspam kunapas. Jesuspa kontrampi rimasqankumanta. Chaymantam Jesusman aparamurjaku demoniuyuq manarimaj ñawsarunata. Jesús sanuyarachiptinmi chay runaqa qhawarikuruspan rimarqa. Llapa runakunañataqmi admirakuspa nirqaku. Kaychu pa Davidpa manta hatun kamachikoq? Nispa. Pareció con añatajme chaita o yarirospan con erjaco. demonio con ataja jargon, demonio con acamachig belcebo Nispa. Piensas jankuta y me Jesús nerja. Maihan nación pas chahuayapi raquinasja caspaja por manjam. Diachtapas otaj familiapas raquinasja caspaja, manatajme taquiancho. Satanas kikillanta jarjucuptinja, e y munay chakusjanja takianman, Nisqaykichikpi hina Belzebupa atininwan demoniokunata jarjuptiqa, pipa atininwanta jatejnikichikqa kunata jarjun, Dios pa juzgasunkichik. Ñuqaqa demoniokunataqa Dios pa espiritunwanmi. Chaynaqa chayaramusun kichiknyam. Kalpasa Kallpasapa runapa wasinmantaqa, manam pipas suwakuyta atinmanchu, Manaraq puntata paita payta icha Chayraqmi ichaqa imakunatapas manta apakunman. Pipas mana favor favorniypi kaja kontraypim kachkan. Kusichapi ñuqawan mana huñunaqñataqmi usuchichkan. Charaykum ñuqa nikichik. Diosqa pampachanham llapallan huchalikuqninkunata. Chaynataj kamejninkunatapas. Chuya espirituta kamejkunata michaqa, mana PIPAS pampachanjachu. Pipas dios Diosmanta hamogronapa contramperimaja, pampachas kanja. Chuya espiritupa PERIMAGMI ichaja, mana pampachashachu KANGA kai tiempo pipas, nita hamog tiempo pipas. Sachaja rurunwan chicos hang manta. ALIN sachaja allinta mururun. Mana ALIN sachañatagmi mana ALIN liata rurun. Sachaja rurumpim rexsichikun. Kulibrapa kastankuna. Ima inama allintaja imatapas niwakchik, mana allin runa kachkaspaykichikja, runaja ariman sunjumpi juntallaña kajkunamantam. Allin runaja sunjumpi kaj allin kunamanta jorjuspanmi, allin llata riman. Mana allin runañatajmi mana allin llata riman, mana allinkuna sunjumpi Nikichikmi. Nikichikmi. Juicio punchawpim llapayllaykichik kwentata junkichik, tukuy mana allinkuna parlashaykichikmanta. Rimashaykiman hinam, Dios juzgasunki. Inocente kanaykipajpas, otaj kulpasja kanaykipajpas. Milagruta hawachinanpaj runakunapa mañakusqanmanta. Chaymantam wakin fariseukunapiwan Dios linin yachachiqkuna Jesus nirqaku. Yachachikuq milagruta hawachiyku chaynapi Diosmanta kasqaykita yachanaykupaq, nispa. Chaymi Jesús ñataq nerja, yaw mana kasukuq mana allin kasta runakuna. Hamkunaqa milagrutaraqmi mañawachkankichik. Manam hawachisqaykichikchu milagrutaqa. Hawaspaqa hawachisqaykichik, Diosmanta willakuq hunasta iman pasasqallantam. Imaynam hunas, hatun challwapa wiksanpi karqa kimsa punchaw kimsa tutan chaynam Diosmanta hamuq runapas kasaq allpapa ukumpi kimsa punchaw kimsa tutan nini villaqtapi runakunam kawsarimunqaku kay runakunapiwan kusqa juicio punchawpi hinaspam kay runakunata akusanqa paykunaqa huchankumanta mwanakurqaku kunaspa willakusqanwan Hunasmantapas aswan allin willakuqmi kaypiqa kachkani. Sabanasyonniyuq reinapas, juicio punchawpi, kaypi kaq runakunapiwan kawsarimuspanmi, paykunata akusanja. Payqa amurqa karukaru llaqtamantaraqmi, rey Salomonpa yachaynin uyareq. Salomonmantapas aswan yachayniyuqmi kaypiqa kachkani. Runaman demonio kutikus manta. Runamanta demonio lluqsiruspaqa, juchqakunapim samananpaq maskastin purin. Mana tarispan ñataqmi nin. Lluqsimusqay runaman yaku tikusaq, nispa. Kutirispan ñataqmi chay runapa sunqunta tariykun, chunnichkaqta. Sumaq allichasqata, hinaspas sumaq pichasqata. Kutirispanmi pusaramun kikinmantapas piornin demonio demoniokunataraq. Chaynapi chay runaman yaykuspa yachanankupa. Chaymi chay runaja, rikurirun ñawpaj kasqan mantapas astawan peorña. Chaynan pasarunga, kay mana allin runakunatapas. Mamampiwang Mamanpiwan wawjinkuna Jesusta maskasqankumanta. Runakunata Jesus rimapayachkaptinraqmi, mamanpiwan wawjinkuna chayramurhaku. Inaspam hawallapi sayaykurjako Jesuswan parlayta munaspanko. Chaymi huk kagnin willarja Jesusman. Mamaykipiwan wawjikikunam sayachkanku hawapi, hangwan parlaykuyta munaspa. Nispa. Hinaptinmi Jesus ñatag, chay willajninman nirja. Pitag mamayga, pitag wawjikunaga, nispa. Chay disipulun disipulunkunaman makinta haywarispa nirja. Paykunam mamaywan wawqipanaykunaqa. Pipas hanaq pachapi taytaypa munasqan ruraqmi wawqiyqa, paniyqa, hinaspa mamayqa, nispa.